pitanje. Sljedeće pitanje također malo malo komplikovano je e, e, u tom pitanju tako beselama kaže interesuje me kakav je šerijatski stav po pitanju ugradnje spirale. E, znači pitanje govori o kont, upotrebi znači kontracepcijskih sredstava. Konkretnije u stvari pitanje govori ne o bilo kojim kontracepcijskim sredstvima, nego nego govori o o upotrebi spirali. E, odgovor na ovo pitanje je e, da među savremenim učenjacima a i prijašnjim učenjacima, znači postoja, postojalo razilaženje oko, oko e, sprečavanja začeća kod žene. E, u prijašnje doba je bilo drugačije u odnosu na danas. E, većina učenjaka ovog umeta prije nego što se pojavile ova savremena kontracepcijska sredstva je bili stav da je da je muškarcu dozvoljeno da čini azl. Dok sa pojavom ovi savremeni, da čini azl, azl je da, da muškarac jel, da prilikom e, intimnog odnosa ne, e, ne izbaci sjeme, ne ubaci sjeme u, u, u polni organ e, svoje supruge, nego izbaci van polnog organa sa ciljem da se, da, da se izbjegne začeće da žena ne zatrudni. E, znači, govorići o ovoj meseli u, u savremenom obliku, znači, e, današnji savremeni učenjaci e, po pitanju upotrebe kontracepcijskih sredstava e, se razilazi. Većina savremenih učenjaka je na tome da da je dozvoljena upotreba kontracepcijskih sredstava, sa kojima naravno cilj da se spriječi začeće, da žena zatrudni, e, Zato što se taj propis u stvari vraća na propis azla. A malo prije su spomenuli šta je azl, što je, znači azl je došao u hadisu, jer je došao u hadisu Motefa Kalehi. Azl znači da muž prilikom polnog općenja sa ženom izbaci sjeme van vatirnice. E, znači zbog sličnosti te dvije stvari, korištenje kontracepcijske trava i ono što je nazvano u šerijetu azl, što je spomenuto u hadisima, e, oni su poistovjetili te dvije stvari. E, Pa slično su tome, je prvo što je sam azd vrsta spećavanja trudnoće, a drugo što azd i druga kontraceptivna sredstva, svejedno da, da li koristi žena ili muškarac, ima isti cilj, a to je, a to je da se spriječi, da se spriječi spajanje muškog i ženskog sjemena kako bi se izbjegla trudnoća. E, uglavnom, jel, e, malo prije se spomenuo znači, da islamski činjaci imaju razilaženje oko azla u osnovi koji je došlo u vjerodostojnim e, širijetskim tekstovima, e, a to je prvi stav učenjaka je dozvola azla znači da je dozvoljeno u intimnom odnosu da muškarac učini azl, ali uz saglasnost supruge žene. Ovo je, ovo je mišljenje džumhura učenjakovog umeta od Hanefija, Malikija i Hanabila. Drugi stav učenjaka je apsolutna e, dozvola, na tom stavu, su šafi, e, na, na tom stavu je šafijski mezeb i neki e, i mišljenje unutar Hanbelijskog mezeba. Treći stav učenjaka je apsolutna zabrana, da uopšte nije dozvoljeno učiniti azl, na tom stavu su zaherije. I to je mišljenje kod, kod nekih pojedinih učenjaka unutar handelijskog mezeba. I ruvajanija od šafijskog mezeba. Ispravno mišljenje na osnovu argumenta je dokaz u stvari ono na čemu su e, na čemu su učenjaci prvog i drugog mišljenja u stvari da je dozvoljeno jel, činiti azl, ali je da najbolje najispravnije da se čini azl uz saglasnost obe strane i žene i muškarca i žene i muža. Šta je dokaz da je dozvoljeno činiti azl? Dokaz, e, dokaz je vjerodostojan hadis e, on mu mutefek alihi, a inače u rivajetu uh, uh, u rivajetu kod Buhari je došlo uh, od Enesa radi Allah anhu ima uh, također od Džabera radi Allah anhu kaže kunna na'zilu wal Kur'anu jenzilu kaže Enes radi Allah anhu kaže mi bi kaže, činili azil a Kur'an je bio objavljivan spuštan činile azr, šta znači azr, opet ponavljanje, azr znači da čovjek, muž, prilikom intimnog odnosa, polnog općenja sa ženom, izbaci sjeme van maternice, kako ne bi zatrudila, jel? I kaže ovaj asab, kaže na hadis, znači bilježi ga Buhari u svom, svom sahiju, kaže kuna na azilu val Kur'anu, kaže činili bi uh, azl, a Kur'an je objavljivan, u drugom rivajetu kaže walau kane fihi še'in laneha, lanehana anhu. Kaže da je u tome bilo šta sporno, kaže Allah je Želešanu bi nam to zabranio je sve što se dešavalo među njima, a sporno šerijatski Alašanu automatski objavi ajet, zabrani, naredi i tako dalje. E, također hadis koji bliži muslim u svom sahihu, e, da je Džaber ibn Abdullah radila Hanuma rekao Allahom poslanik sa kaže imam robinju koja, koja služi kod nas i ja joj prilazim, imam intim odnos sa njom, kaže ne bi volio da ostane trudna. Pa mu reče poslanik sa kaže čini azl, čini azl. Znači hadis je jasan, nedospisan u, u, u dozvolu činjenja azla. E, Također, e, drugi dokaz je hadis od Džabra radijala Anhu, e, od Džabra, malo prije se spomenuo od Enasa radijallahu Anhu, a sada je od Džabra radijallahu Anhu, a bilježi ga muslim, da kaže, jel, da kaže, da kaže, činili smo azl, činili smo azl u vrijeme, kaže, kuna e, na azilu fi ahdi Rasulullah sallam, kaže, činili smo azl u vrijeme poslanika sallam sallam, kaže, kaže, a da je bilo šta sporno u tome, kaže, bilo bi nam zabranjeno. Uglavnom, uh, džumhur činjaka koji dozvoljava dozvoljava azl, e, čin, e, stavlja šart da to bude usaglasno sa ženom. Da to bude e, usaglasno sa ženom. A, a čak spominju neki učenjaci, kaže da je iđma učenjaka na tome da je azl zabranjen bez saglasnosti žene. Ovaj iđma prenosi Ibn Abdelbar, hanefijski učenjak, i Kasani, također hanefijski učenjak u svojim dvijema knjigama Temhid uh, odnosno Ibn Abdulbar u sunutom idu, malikijski učenjak i kasani hanefijski učenjak u Bedaju se najspominju, spominju i džma učenjaka da nije dozvan činiti azl bez saglasnosti žene. Hele, ne se uh, spomenuti i džma je upitan, jer je poznat stav šafijskog mezeba da je dozvoljeno apsolutno bez ikakvih šartova da se čini azl e, to je stav šafijskog mezeba. Helen Neise, ono što nas interesuje, a to je da ne iznosim sad komplet ovu temu jel, na, na video, ima, ima argumenti zabranu ili pokuđenosti, šta ja znam, e, to bi nam odužilo. Uglavnom, ovi hadisi su dovoljno jasni da možemo jel, konstatovati da je u stvari e, dozvola, upotreba kontracepcijskih sredstava u osnovi dozvoljena. Naravno, po drugim uslovima, to je da ta kontracepcijska sredstva ne štete organizmu, ni, čo, ni muškarca, ni ženi, zavisi ko od njih dvoje koristi kontracepcijsko sredstvo. E sada dolazimo do ovog spornog pitanja. <clears throat> dolazimo do spornog pitanja, a to je ovdje e, upotreba spirale. Jel? E, zašto? Jer u, uglavnom kontraceptivska sredstva se, jel, e, ima ih razno razni, e, jedno se vraća na tablete, e, e, druge se vraćaju na e, neš, neke stvari koje koristi muškarac, neke stvari koje koristi žena e, i zajedno jedno drugo koriste, ali ono što nas interesuje ovdje, e, što se sta, e, stvara problem kod upotrebe spirale, zato što spirala u stvari šta predstavlja? E, njena uloga je kada se stavi unutar e, polnog organa ženi, e, da, da ima ulogu da ono trese materijnicu. Da ono trese i šta šta sa time uradi? U stvari da, da spriječi da se opložena jajna čelija o ženi, znači e, kada siđe jajna ćelija koja je spremna za plodnju i spoji se sa, sa sjemenom noškarca, e, da se, ta, da se ta obložena jajna ćelija ne zakači za zid maternice, e, znači uloga, uloga, znači uloga spirale je da, da trese znači maternice, da, da spriječi to. I onda dolazi tu do, do, do nejasnoće kod nogi, jer u stvari, znači ovdje se radi da je već začeto dijete, jer se spojila, znači, E, jajna ćelija žene sa sjemenom od muškarca, već je začeto dijete, a kaže jel spirala sprečava da, da se znači da, da se veže, da se veže ta oplođena jajna ćelija da se veže za, za zid maternice e, i kaže i u stvari zbacuje napolje i time kaže jel to je jedan vid e, znači s, te, s ove strane dolazi znači problem ovog pitanja i, i, i time znači na taj način u stvari čini se jedan vid abortusa E, kako sad on odgovori na ovu stvar? Da li je zbog ovoga upotreba spirale kao kontraceptivskog sredstva sporno sa širijske strane? Uglavnom, e, vratio se na, na, na fetve mnogih učenjaka, Eh, da ne, na, na, da ih ne navodim po imenima jel, od eh, Bujsaka Uvenija i mnogi drugi savremeni i tako dalje koji, eh, koji, znači ovdje govorimo o učenjacima savremeni koji su dozvolili uopćeno upotrebu koncentracijskih strava, oni dozvoljaju većina njih, ili skoro svi dozvoljavaju i upotrebu spirali oni koji zabranjuju upotrebu spirali oni u osnovi što zabranjuju uopšte koncentracijskih sredstva naginju stavljaju stavu, znači unutar Hanbelijskog mezeba ili iz Zahirijskog mezeba koji, e, koji e, da, da je zabranjeno kontracepcija osim u nekim izuzetnim situacijama i tako dalje. Naravno, mi ovdje kada govorimo o upotrebi kontracepcijskih sredstava, mi govorimo ovdje o privremenom sprečavanju trudnoće, a ne trajnom. Trajno sprečavanje trudnoće je haram. Uh, e, navodi učenjaci da je iđma učenjaka na tome, što je to, je to oprično ajetima i hadisima i i cilju šerijata i tako dalje. Jedan mjesec, znači, govori o privremenom sprečavanju trudnoće. Znači, žena hoće da napravi pauzu e, između rađanja e, dvoje djece, hoće da se odmori ili je bolesna i slični razlozi. Znači, iz razlog ona čini e, e, privremeno sprečavanje trudnoće koristi